Goeiemôre julle. Ek het gistermiddag hier voorreg gehad om by die CSV groep te praat in Warrenton. Hulle het 'n kamp daar. En Marita het my gevra om te praat oor verhoudings. En wiele wat my gister net weer getref het en wat ek wat sommer met myself gepraat het is die waarde waarmee Jesus ons waarde gemaak het is 'n absoluutheid. Niks niks kan dit verander nie. Hy het ons waarde gemaak. En ons lewe is regtig direk eweredig aan die prys wat Jesus vir ons betaal het. En ek besef gister die fout kom in waar ons toelaat dat die vyand met leuns hierdie waardigheid by ons kom roof. Dis amper soos 'n vismot wat begin eet aan 'n trei en dan sit jy sien hom eers nie en dan later sien jy die gaatjie en dan word dit al hoe groter. En net ek kan toelaat om my waardigheid te verruil vir minderwaardigheid. Net ek kan die inspraak wat van buite af kom wat nie goddelike inspraak is nie. Dat dit by my kom roof hierdie kosbare stand wat Jesus vir my verdien het om in vrymoedigheid vir my Vader te staan. En ek wil julle regtig aanmoedig om die waardigheid wat in jou hart geopenbaar word deur God se woord en die prys van Jesus om dit as die kosbaarste skat te bewaar alle minderwaardigheid, alle jaloesie, alle selfsug, alle vleeslikheid spruit uit minderwaardigheid. Vrees spruit uit minderwaardigheid. En as ons nie dit kan koester en sê maak nie saak hoe ek myself sien nie, wat mense van my sê, wat mense van my dink, waar ek miskien teleurgestel in myself is nie, is om net my weer te herinner sê my Here, U die volle prys betaal en ek kan my kop optel. Ek kan die wêreld in die oog kyk omdat ek 'n prins en 'n prinses is van die koning van die konings. En ek wil julle net daarmee bemoedig dan. Ek het op 'n stadium hier geskrywe. Ons praat oor die laaste tyd baie oor gemeente. Wat is gemeente en wat daarmee saam? En ek sit sommer eendag en ek skrywe hierso: Gemeente groei omdat ons voortplant tussen aanhalingstekens jy groei in jouself en die ander manne sien hoe jy optree en luister na jou spraak en wat jy vertoon. Nou sê ek hier die basis van gemeente is om God aan die wêreld te vertoon. Maar ook my boetie, my sussie, my medebroeder en suster in die geloof wat tydelik deur aanslae ontspoor word en partykeer ontspoor is dat ons mekaar kan ondersteun want Paulus sê as ek swak is, is ek sterk. En as ek in die gemeenskap van die gelowiges opgeneem is, die onderlinge byeenkomste en ek beleef swakheid, dan's ek eintlik sterk want ek word gekoester in my groei en in my proses na geestelike volwasse wording. En ek sien daar in Lukas 11 vers 44 Jesus skryf of uh, Lukas skryf Jesus praat met die Fariseërs. Hy sê julle moenie wees soos grafte wat onherkenbaar is nie mense loop daaroor en hulle weet dit nie. En dit is my ek wil amper sê my blessing vir ons as gemeente dat ons moet so operate en so beweeg dat ons nie onherkenbaar is nie. Ons moenie onsigbaar wees nie. Mense moet weet en hulle moet kennis neem van ons. Net 'n kort stukkie. Psalm 25:14. Jy weet, Henda praat nou van ons stand. Want as ons nie ons stand verstaan nie, dan kruip daai minderwaardigheid in. En dit is geopenbaar in ons deur God se liefde. Ek wil hy dit vir ons oopgemaak. Toe ons die dag besef hoe lief God vir my, jy weet, vir ons het, het daar skille van ons oë afgeval en ons het begin sien. Ons het sy hart begin sien, ons hom begin ontdek. En nou sê hy hierso die verborgenheid van die Here, met ander woorde die verborgenheid kan ons eintlik sê is die liefde van die Here is vir die wat hom vrees vir die wat in verhouding staan, die ouwens wat dier dippe gaan gaan het, en die ervaring van siekte, ek dink aan Norris hulle, en weet, wat die goed te ervaar, wat gevoel het, aan hulle lijf gevoel het, hierdie goed. Je weet, as ou in die intieme verhouding met die vader is, in die situasie, is dit die enigste iets aan waar in ons vasthou. En die sekerheid wat ons dan het, is deel van die verborgenheid. Want onthou, dit is verborgen vir die ouwens wat nie in die verhouding is nie hulle verstaan het nie, hulle soek na allerhande ander dinge om te kompenseer vir hierdie situasie waarin hulle is. Maar hy sê, die verborgenheid, sy liefde, is vir die wat in verhouding is, vir die ou wat soek daarna, vir hom wat in begeerte het daarna, dis vir hom. En dan sê hy, sy verbond is om hulle dit bekend te maak. Dis een belofte, dis nie iets wat in die lucht hang, dit is so realiteit, want dit is onomkeerbaar in termen van wat hy bedink vir ons, wat in sy hart is vir ons. En dit is so kostbaar, nee, dat ons so vader kan dien, wat nie teruggaan op sy woord nie, wat sy woord altyd waar is, en wat altyd reg is. Je weet, en nooit teruggaan en sê, maar, skies, ek het een fout gemaakt nie, of ek het daar die verkeerde ding vir jou gesê nie. Dwars dier die woord, sien ons die waarheid staan op, en dis die waarheid, wat is eindelijk sy liefde, wat verborgen is, maar is vir elkeen van ons. Ek wou net sê nie, maar ek moet. Hierdie nier van my suster laat my maklik huil, so ek gaan nou maar try. Dit is die enigste ding waar ek spyt is, ek het nooit gehuil nie. Maar <laughs> in elk geval, uh, kyk as jy hospitaal toe gaan, as so baie kere soos ek en al die terugslaan goede dan, jy baie vra, jy vra hoekom en alweer en nog en nog terugslaan, nog terugslaan so aan. Maar nou gaan lê jy daar en hier by die 11de, 12de dag dan jy bid nou al mekaar en jy vra vra en so. Dan kom maar rustigheid oor jou en Hebreë 15e dag gaan besef jy net dis nog 'n fight wat die duiwel gaan verloor. Jy's voor. Hy's 3 stappe agtertoe en jy's 5 vorentoe. En ek wil net vir hierdie gemeente sê, ek en Madeleine het uh, gedink om Bloemfontein toe te trek na hierdie nader aan die dokters en goede in. Uh, eh, jy kan nie trek hier nie. Want sonder hierdie ons kan nie, ons het dit daar nie. Dis ons backup hierdie, dit is ons Dis ons ondersteuningsnetwerk hierdie. Hierdie gemeente, dit wat julle vir my gedoen het, julle gebeure, die geld wat julle inbetaal het. Dankie vir dit. En ons kan nie Ek kan vir R10000 'n maand minder werk hier, maar ek kan nie sonder julle nie. Dankie. Ek wil net vir julle een versie gee wat alles wat almal vanoggend gesê het saamvat. Dis in Openbaring 3 vers 8 wat hy sê, ek het voor jou een geopende deur gegee en niemand, hoor my, niemand kan dit sluit nie, want jy het min kracht, maar jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. So ek wil net sê, die deur is Jesus Christus. Hy het ons gesê, ek is die deur, wie dier my ingaan sal lewe. En ons kan net daarin gaan as ons staan op die waarheid van sy geregtigheid, die waarheid van sy woord en Andre, ek dink dit is die verborgenheid wat klaar vir ons oopgemaak is. Dankie. Dis regtig spesiaal om weer voltallig te wees in die sin van Norris, jy en Jan, wat hier saam met ons is, ons besef, dit is elke keer een ronde wat die vijand verloor. Maar iets wat vir ons baie, baie na in die hart leef, van wat in amal van ons levens in een meerdere of mindere mate werk, is die vraag wat wil kom, as die aanslag so gevel is en anhou, die vraag wat wil kom, die ding waarvan jy praat, Norris, die vraag wat by jou opkom. En waarom kom dit op? Dis die hoekom en die waarom. Hoekom het my? Waarom het my? Waarom hou dit nie op nie? Ek dink elkeen van ons is bekend met hierdie goed, in een meerdere of minder mate. Ek dink dit was baie algemeen in ons levens, het al minder geword, soos wat ons die gerechtigheid van God verstaan maar toch is hierdie ding relevant vir ons, en nie net vir my nie, maar is ook relevant vir soveel mense met wie ek te doen krijg, met wie ek gesprek voer, want dis wat ons anders maak. Dit is my die kostbaarste getuienis, en naar as jy vanmorgen gee oor gemeente, ek weet nie hoe doen ons sonder gemeente nie. Dis hoe gemeente moet wees. Jy weet, ons het al die jare kerk geken, maar ons het nie gemeente geken nie, ons het nie behoort nie, ons het, was nie ons was nie toegevoeg nie, weet, ons het vir mekaar gesê, God het dageliks tot die gemeente toegevoeg, die wat gered is. Nou luister mooi, dis nie die wat gerechtvaardig is nie, want allemaal is gerechtvaardig. Die wat gered is, beteken die wat gezond geword het, die wie sy denken verander het, die wat tot bekering gekom het, bedoel nie om op te roek en drink en vloek nie, maar om anders te dink, om te dink soos wat God dink. En daarom besef ons dat gemeente wees, Johan, as jy verwijs na gemeente wees, is om een te wees met wat God sê. En dit sal een groot tragedie wees, as die gemeente nie een sou wees met wat God sê nie. Want dan is die licht in jou duisternis. En dit is waarvoor Jezus waarskie. Hy sê, hy sê, as die licht in jou duisternis is, as dit wat gemeente is, as dit die wat die basis van Godse woord in jou leven is, nie waar is nie, dan is dit een groot duisternis. En in my eie leven getuig ek myself, en het is my ervaring daarvan, jy moet vir jouself besluit oor die saak, maar ek het jarenlang was my licht duisternis, Jarenlang was dit wat ek gegloed van God, dit wat ek gegloed van wat sy werkswijs is, en dit wat ek gegloed wat in die woord staan, omdat ek dit nie getoets het vir myself nie, maar op die oorlevering van mense gewerk het, was die licht in my duisternis. Maar as ek na Norris luister, dan besef ek, ons is hier, omdat ons oortuig is, dat die licht wat ons het, die licht is. En hierdie licht moet ons aanhoudend, weer en weer, nog en nog toets, Die thema waarover ek vanmorgen wil praat, is, jy is uitverkies. Want al hierdie vraag, draai rondom een saak, en dit is die sogenaamde uitverkiesing. Almal van ons wat hier sit, het op een stadium van ons leven, as ons Afrikaners is en in Zuid-Afrika groot geword het, het een klap weg, een groter of een kleiner klapie, van die sogenaamde uitverkiesingsleer. En as ons die Bijbel wil lees, dan sal ons baie, baie bewijse kry, verwijsings kry, om een sogenaamde uitverkiesing te bevestig. En as dit waar sou wees, as dit die wijse is waarop ons die Bijbel moet lees, dan is dit te begrype waarom ons die vraag vraag wat ons vraag. Van Heere, hoekom? Jere waarom? Want dan beteken het die Heere is in beheer, finale beheer. En dan beteken het wat God doen, is wat gebeur op aarde. En wat op aarde gebeur is wat God doen, of toelaat. Maar die verskrikkelike implikatie daarvan is, as alles wat gebeur op aarde, soos wat Die meeste van ons oorlevering sê, wat uit die ouwe Heidelbergse kategismus in die Nederlandse geloofsbeleidings kom, wat die pilare is waarop die kerke gebouw is waaruit ek en jy kom. Beweer en sê dat alles wat gebeur, Godse wil of toelating is. Nou as dit so is, en ons kyk na wat in die wereld aangaan, dan het ek een verskrikkelijke probleem met God. God want as ek na die verskrikking en die verskrikkelijkheid in die wereld kyk, as jy net een niesbulletin gaan sit en luister, en jy sien die ellende en die tragedie, en die vernietiging en die dood, en die oorloog, en die angry planet, die kwaad aarde, wat met sy storms en sy vloede, en sy droogtes en sy goeders, die mens letterlik aanval, en hy ou sê, dis alles Godse plan sê ek, jyre, hoe kan jy dit versoen met die liefde? Hoe kan dit jy dit versoen met die verborgenheid, wat die jyre bedink het vir die wat omvrees? Is dit dan die beloning? Dan sou Job recht gewees het, as Job gesê het, die Heer het gegeen, die Heer het geneem, ek verstaan nie, hy is geen scheidsrechte tussen my en hom nie, hy vind altyd nieuwe, nieuwe aanklachte tegen my, hy het my onrechtverig behandel, dan sou ons dit kon sê, Ons het verlede week, het ons gekyk na die beeld van die bruilof. Die koning, God, wat die bruilofsmaal vir sy sien, vir Jezus Christus. Hy is ons hemelse bruidegom. Die bruilofsmaal bereid het, en toe het hy die genoeides genooi. Die ouwens wat die briefies gekry het, het hy gesê, nou toe, die bruilof is nou daar, kom. En een ou gaan na sy handelszaak toe, een ou gaan na sy boerderij toe. Elke ou het een verskoning, nie een ou, kom uit nie. En toe sê die koning, gaan in die straten, gaan in die steegies, gaan nooi allemaal. En so word die bruilofsaal vol van die tweede groep genooides het ons gesê, nee. En dan stap die koning daarin en hy vind een man wat nie een bruilofskleed aan het. En hy sê, vriend, hoor sy uitspraak, vriend, hoe het jy hierin gekom, sonder een bruilofskleed aan? En hy kon om niks antwoord nie. En ons het van mekaar gesê, wat is die bruilofskleed? Wat is die bruilofskleed? En waarom is daar so groot onvrymoedigheid as daar nie een bruiloftskleed is nie? So die bruiloftskleed en die vrymoedigheid, om om te kon antwoord, beteken hy moet sy bruiloftskleed aangehaad het. En wat is die kleed? Jesaja 61.10, hy sê, hy het my gewikkel in die mantel van gerechtigheid. In die oomlik as ek in die mantel van gerechtigheid gewikkel is, het ek die vrymoedigheid om te sê, op grond van die offer van die lam. Want ek het duidelik onderskye, ons het gepraat van die oordeel, die oordeelsdag, nee, die oordeelsdag is die dag waarop ek onderskui, wanneer ek weeg, wanneer ek een duidelijke onderscheid maak tussen wie ek was, wat my toestand was, in die mag, onder die mag van duisternis, in smarte gedompel, vol ongerechtigheid en misdade en oortredinge, in vrees verstraf, een eh, slagoffer van die gevolge daarvan, van siektes en van die vloek en van al die goede, dit is wat ek was, En dan kom hy en hy word, wat geen sonde geken het nie, die Seen van God, die Himmelse Breidegom, hy, God maak om sonde, so ons kon word, wat hy is. So ons vreugde, vrede, oorwinning, Seen, lewe, geneesing, en eh, daarin kan lewe. En die oordeelsdag het ons gewoon sê, my oordeelsdag was die dag, toe ek by die besef gekom het, en ek hoop dis jou nou ook, die, by die besef gekom het, wat het die kruis beteken, dat die kruis die plek is, waar duidelijke onderscheid gekom het, tussen sonde en die gevolg van Adamse val, en die gerechtigheid van God, die gevolg van die Seen van God, die Himmelse Breidegom, sy een daad van gerechtigheid, van gehoorzaamheid, wat vir ons allemaal tot rechtverdigmaking van die lewe is. So my oordeelsdag het gekom, en daarom vrees ons nie oordeelsdag nie, het ons gesê. Maar die stikkie het geëindig by vers 14, dis waarby ek wil uitkom. Vers 14 het gesê, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Baie is geroep, maar min is uitverkies. Net een hoofdstuk of wat vroeger, dan in Matthies 20, praat Jezus weer in een gelijkenis, hy sê, daar is arbeiders wat op verskillende tye geheer is, hy sê, partij die ochend 6 hier ingeval, die landheer het, het gesien, daar op die plein sê die ouwens in werk soek, en hy het vir die ouwens sê, daar gesit, gesê, kom, ek gee hulle een dagse loon, kom werk vir my, right, hulle het, eh, ek weet nie of hulle ook toegetooitooi het oor die minimumloon nie, maar daar was een minimumloon, minimumloon, denk ek, was een penning, en hy sê, ek sê julle julle loon gee, right, hulle kom, hulle val in, 6 uur die ochend, toe, 9 uur, sien hy, daar nog ouwens, hy sê, kom julle ook, 12 uur gaan hy, daar nog ouwens, 3 uur gaan hy, daar nog ouwens, 5 uur gaan hy weer uit, hy sien, daar nog ouwens, hy sê, kom, kom werk, 6 uur, sê hy vir sy betaalmeester, roep hy manne in, leie hulle betaal, en begin by die ouwens, wat vijf uur ingeval het, geef hulle hulle dagse loon, en julle kan verstaan wat gebeur het, onmiddellik betoog hulle. Want hy ouwens het sê die ochtend ingeval, sê, dis die ferie, ons het die heel dag in die warm son gewerk, en nou krijg die ouwens, wat vijf uur eers ingeval het, krijg die selle geld as ons, en hulle word nog eerst te betaal ook alweer, dis ons nie recht nie. Wat antwoord die landheer? Hy sê, vriend, ek het jou geen onrecht aangedoen nie. Ek kan mos paramaartig wees. Ek kan mos, hy sê, ek het niks van jou gevat nie, ek het met jou ooreengekom vir een penning, daar is jou penning. Maar as ek goed wil wees vir die ou wat vijf hier in geval het, om ook een penning wil gee, wat maak het saak? Wat probeer hy daarmee sê? Hy eindig daar stuk ook, en hy sê, want baie is geroep en min is uitverkies. Nou ek wil hee julle met die verskil tussen roeping en uitverkiesing verstaan. Roeping is baie is geroep. Ek wil het vasthak in Romeine 5 vers 18 wat gesê, soos wat die misdaad van die ongehoorzaamheid van Adam vir allemaal tot oordeel gekom het, het die eendaad van gerechtigheid vir allemaal, oor die woord allemaal, tot rechtverdigmaking van die lewe gewees. Nou, die woordkie allemaal, hy sê, baie is groep, Romeine 5 vers 19 sê, hy herhaal wat hy in vers 18 sê, dan sê hy dit so, hy sê, want soos dier die ongehoorzaamheid van een mens, die van Adam, baie tot sondaars gestel is, so sal ook dier die gehoorzaamheid van een, baie, tot rechtverdig is gestel word. So sien jy, gebruik in die twee verse, gebruik in die twee termen, gebruik in die eerste vers, gebruik hy almal, Die tweede vers gebruik hy baie. Hulle praat van die ding. Almal is baie. Baie is almal in die geval. Dit praat van die ding. Goed. En dus so, nou sê hy, baie is geroep, maar min is uitverkies. Nou goed, kom ons kyk gauw. Baie is almal, almal is geroep. So lief het God vir wie gaat? Die wereld gaat. Die redende genade, Paulus skryf vir Titus, hy sê, die redende genade van God het aan alle mense verskyn reg? Alle mense. So dit is baie duidelik. Kom ons gaan kyk wat het God vir Adam gesê. Ek sal vijandskap saai tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sê jou die kop vermorsel, jy sal my die haakskeen byt. Hy praat van die vrouse saad, wat sou kom uit Adam uit, reg? Vir wie sou hy verteenwoordig? Hy sou Adam verteenwoordig, daarom noem Paulus om die laaste Adam. Wie is Adam? Is die mens. Ten sy jy vir my sê, God het die mens gemaakt, en hy, eh, na die tyd, hier is Adam, na gaat die Adam lijn aan, en toe maak God hier een paar kies, en daar een paar kies, en nog een paar kies, dit is het. Malachi skryf dit, hy sê, waarom het God nie meer mense gemaakt nie? Hy het gees oorgaat, hy kon. Hy sê nie, hy het een geslag van God gesoek. Hy het Adam en, en sy vrou gemaakt, sê, wees vruchtbaar, vermeerder, vul die aarde onderwerp het in die eerste oor. Hy sê, ek gee aan jou die gesag om mense te maak om voort te plant. So daarom sien ons dat Godse plan van die begin af almal was. Nou sê hy, almal is geroep, maar min is uitverkies. Nou ons sien hier twee scenario's. Ons sien in Matthäus 20, waar die arbeiders verskillende tye gehier het, sien ons dat hy sê, min is uitverkies. Met andere woorde, waar gaan dit, hoekom kla hier die ouwens, hoekom sê Jesus, baie is geroep, min is uitverkies. Hy sê dit, omdat hierdie ouwens gereken het, dat hulle met hulle werke, met die feit dat hy 6 uur ingeval het, en eerst 6 uur weer uitgeval het, in plaas van 5 uur ingeval het, en 6 uur uitgeval het. Hy sê, dat hulle met hulle werke daardoor, meer by God verdien het. Hoor jy? En nou sê hy, baie is groep min is uitverkies. Hy sê, dit gaan nie dier werke wees nie. Werke kan dit nie vir jou doen nie. Voor die man wat sonder die bruiloftskleed kom, sê hy baie is geroep, min is uitverkies. Die ou wat by die breilofskleed kom, het nie gewerk nie. Hy is ter elfder ure, hy is half ses genooi, na die breilof toe. Daar was geen werk hier nie. Maar wat het kort gekom in sy leven? Een breilofskleed. Hoe krij een mens een breilofskleed? Jy kom by die oordeelsdag. Jy kom by die punt van onderskuit. Jy kom by die plek waar jy die gave van die genade die gave van die gerechtigheid van God ontvang. Dit doen jy dier geloof. So dat was by hom nie geloof nie. So sien jy, beide van hierdie verwysings, baie is groep min is uitverkies, wys op geloof. Geloof is om te ontvang sonder om te werk. Geloof is om te ontvang iets waarvoor ek nie gewerk het nie. So het werke kan het nie wees nie, maar sonder geloof kan het ook nie wees nie. Want sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag, sonder geloof is het onmoendlik dat, dat liefde sy sin so kry. Sien julle die, die beeld? Nou kom ons kyk na die woord uitverkies. Dis die Griekse woord wat saamgestel word uit twee woorde. Die ene is ek, is bijvoorbeeld een groep. Kom ons sê ons is een groep. Nou ek is die oorsprong vanuit die groep uit. Die ander deel van die woord is die woord lego, wat eh, eindelijk intelligente spraak is, wat eh, inzicht spraak is. So as ons praat van lego, die woord dat daar gebruik word, is die verbuiging of die samenstelling van die woord wat sê, ek lego my. Nou uitverkies die woord ek lego my, beteken die wat volgens Godse woord, die wat volgens Godse woord gereageer het. Dis die uitverkiesing die wat volgens God, God het ons gesien, God het ons vooruit gesien wat sal gebeur. Ons moet mooie ding verstaan, baie mense strykel met die ding, hulle sê, as God vooruit kan sien, dan meen het God het vooruit bepaal. Is dit so? Dit is nie so nie. Ja, God sien die toekomst, want God leef buiten tyd. So God het aan die begin al die einde gesien, dis reg. God het gesien wat sou jy kies. God het vir Esau en Jacob gesien toe hulle nog in die moederskoot was, het God Esau en Jacob gesien. En God sê, op grond van die uitverkiesing, van die ek legomai, van die kese wat Jacob en die kese wat Esau sou maak, sê God, die oudste sal die jongste dien, hoekom? Omdat God sien wat die gevolg sou wees van Esau sy kese. Jy sien, ons kan dit anders omdraai, ons kan sê nie, maar God het besluit, God het gesê, ek sal Esau so laat kies, ek sal Jacob so laat kies. Jy sien, aan die essentie, aan die essentie van hierdie hele saak wat ons bespreek, le een saak, een uitspraak, en dit is, het God aan die mens die recht gegee om te kies of nie? Die ouders wat vasthou aan die uitverkiesingsleer, is soos wat ons met hom groot geworden, ek wil sê die verkeer in die dwaling, ek noem dit die dwaling. Die ouens wat daarin vashou, moet voudig die mense wil kanseleer en sê, man has got no choice. Die mens het nie wil nie. So alles wat gebeur, laat God met hom gebeur. Wat hy besluit, laat God hom besluit. As hy die Heere aanneem, het God hom hom laat aanneem. En as hy hom nie aanneem, het God hom hom laat verwerp. Dis die uitspraak van die uitverkiesingsleer. Maar my vraag is, as God na Adam toe kom, En hy sê, kom ons maak mense na ons beeld en ons gelijkenis. Wat beteken het as Adam die beeld en die gelijkenis van God is? Beteken dit nie dat Adam een besluit, een recht tot besluit het soos God het? He? Het God een recht en besluit? Niemand twijfelt daar oor nie. Goed, so as ons na die beeld en gelijkenis van God gemaakt is, geer het ons een recht en besluit? Verseker. Recht, so daar is die eerste punt. Tweede punt is, Nou kom God na Adam toe en hy sê, van al die bome in die tuin mag jy vry eet. Maar van die boom van die kennis van goed en kwaad in die middel van die tuin, daarvan mag jy nie eet nie, want as jy daarvan eet, sal die gevolg wees dat jy sal sterwe. Nou as ons van die uitgangspunt uitgaan, die mens het geen wil nie, geen recht tot besluit nie, God laat hom besluit, dan betekent het, God is dus die outeer van sonde, want dit beteken dan dat God vir Adam laat besluit het. Hy het vir hom gesê, moet nie, maar hy het hom laat besluit om dit te doen. Wat sy bespotting maak dit van God? Hoor jylle? Wie van ons ouwers sê vir ons kinders, moet dit nie doen nie, vat ons hulle om die draai en sê, luister, go it man, doen het. En as hulle dan goed doen, gee ons een oordendelike pak sla daarvoor. Wie van jylle sal dit doen? As jylle dan wat sleg is weet om die beste vir jylle kinders te doen, hoeveel te meer ons vader wat in die hemel is? Come on hoor jylle? So die essentie, as ons hierdie ding wil verstaan, as ons uiteindelik wil breek met die vraag, wat sê hoekom, want dit is die eindpunt waarin ons gaan. As ons uiteindelik daarmee wil breek, moet ons begin by die punt en sê, het ek een keuze, ja of nee? Ons sing vanmorgen, luister nie nou mooi, ons sing. Ek wil die Heere loof, het ek een wil? Here I am to worship, het ek een wil? Hmm? Lord, I lift your name on high. Heer, het u my naam laat optel, of ek besluit om hom op te tel? Kom maar. Gaan kyk maar, alles wat ons gesing het, was een besluit. Elke lied wat ons sing, elke stukkie lof wat ons na God bring, die feit dat jy hier sit vanmorgen, het God jou in die kraag gekryp en aan die broekse somme gesê, gaan, of het jy besluit om te kom? Jy het besluit om te kom. Jy besluit om te kom. So as jy die wilsbesluit van die mens wegneem, dan word God en die hele wette bespotting. Denk bykie mooi. God gee die wet, hy sê, jy, jy moet, jy mag nie, jy moet, jy mag nie. Hy het gevra vir die wet, dit was nie Godse plan nie, maar nou het hulle wet. Maar God laat hulle die wet oortree, want as alles wat gebeur Godse wil is, en as die mens nie besluit het nie, dan beteken het elke oortreding van die wet kom van God af. Het is my interessant, die ouds wat aan die eisverkiesing vasthou, aan die, aan die wet vast. Aan die doen en die hou van die wet vast. So dit beteken, elke reel wat ek breek, het God my laat breek. Kan jy dit versoen, met die God weet wie jy dit doen het? Yes, yes Jan. Hoor wat sê God vir Kain, dankie Jan vir daai God sien vir Kain en Abel. Ons sien, hier kom Abel, O Adam, ek neem Adam het vir hulle geleer om te gaan offer, om te gaan aanbid. Nou kom hulle met hulle offer. Abel kom met 'n oprechte hart voor God. Hy bring hy want die skrif sê vir ons later, hy sê sonder bloedvergieting is daar geen geen vergifnis van sonde nie. So Abel vat die beste van sy lammers. Hy slag hom een wat sonder gebrek is. Hy slag hom en hy bring hom as offer. God aanvaar sy offer. God kan sy offer in guns aansien. Kain bring kool. Ons gesê kool. Ek weet mos hoe ry kool as jy dit kook op die stoof. God sê, ek hou nie van koolse reek nie. Eers hy sê, kool sal het wees. God kan nie die offer aanvaar nie. Het God een kese? Ja. Het Kain een kese? Ja. Hoor wat sê God vir Kain? Hy sê, Kain, waarom laat jy jou hoof hang? Hoekom is jou gezicht lang? Hoekom trek jou mondboeken af? Hy sê, daar is verheffing as jy goed doen. Hy sê, daar is verheffing as jy goed doen. Hy sê die sonde le en loer voor die deur, maar jy moet daar oor heers. Jy moet oor die sonde heers. Wat doen hy? Hy het een kese. So wat doen hy? Hy gaan weg van die angstig van die Heere af, slaan van Abel dood. Hy sê, as jy dan nie wil hoor, nie sal ek jou uitsocht. Het hy besluit om het te doen, of het God om Abel laat doodslaan? God sien Abelse offer in guns aan, en dan laat God vir Kajen Abel doodslaan is dit ons argument? Dis die argument van die uitverkiesing. Come on. Jy moet die ding deurvat, as jy hom wil gloor, moet jy hom deurvat. Dan moet jy die implikaties daarvan besef. Dis wat God doen nie. God kom na hom toe, hy sê, waar is jou broer Abel? Hy sê, is ek miskien my broerse hoeder? Hy sê, die bloed van jou broer roep van die aarde af. Wat jy nou gedoen? Hy sê, my skuld is te groot. Amal gaan my nou doodmaak. Wie wat? God is so barremhartig. So barremhartig. Hy sê, ek sal merk aan jou sit, iemand jou sal doodslaan. Laat iemand nie aan jou sal doen wat jy aan jou broer gedoen het nie. Dit is nie fantastisch nie. Moet nie kwaad vir kwaad vergeld. Julle moet julle vijanden lief hee, hoor julle hierheen? Nou, ek wil iets vraag. As God dan in een uitverkiesing werk, of met een uitverkiesing werk waarmee hy sê, ek het partij ouwens aanvaar, en ander ouwens dik verwerp, dan beteken het, die wat ek aanvaar het is die skape, en die wat ek verwerp het is die bokke, nee, die wat ek aanvaard het is my kinders, die wat ek verwerp het is my vijand. Nou kom die God wat dit doen, en hy sê, Jesus kom sê in Matthäus 5, daar van vers 3, 44 af, hy sê, ek sê vir julle, julle moet julle vijanden lief hee. Hoekom? Wat sy punt is daar om my vijand lief te hee, as dit nie effect in sy leven gaan hee, om van hom my vriend te maak? Come on, wie was Jesus' vijand geweest? Die ouwens wat om gekruisig het, wat roep hy in die kruis uit? Hy sê, vergeef hulle, vader vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. So wat sê ons vir mekaar? Ons sien, as ons na die skrif kyk, sien ons dat die hele debat gaan oor, het die mense wil of nie. Nou wil ek hier julle met sublie saam met my blaai na hierdie moeilike hoofstuk van Romeine 9. Romeine 9. As ons sê dat die mense kies het, en dis wat ons sê, dan moet ons besef, kese is ook een werk. Hoor jy mooi? Kese is een actie van my kant af. So dit is in een sin, een werk. Maar ons net nou gesê, dit is nie dier werke nie, maar dit is dier kese. So ons moet een verskil kry tussen die werk van een kese en die werk van werke. Nou kyk mooi, die kese kom in by geloof om te aanvaar die werk wat namens my gedoen is aan die kruis, dier Jesus Christus. Geloof aanvaard het. So die kese hier, die werk van kese, ek wil sê, wat kese verander in werk, is wanneer ek my, my aksie, my handeling, dit wat ek doen, my werke, wil verhef boek aan Godse werk aan die kruis, of wil gelijkstel aan Godse werk aan die kruis. Wanneer ek bijvoorbeeld rechtverdig wil wees dier die doen van die wet en die voorbeeldige en prachtige lewe wat ek leef, in plaas daarvan, dat my hoop en vertrouwe alleen is op die prijs wat Jesus betaal, die een daad van gehoorzaamheid, wat vir allemaal tot rechtvaardigmaking van die leven is. Nou goed, kom ons gaan na, na Romeine 9 toe. Romeine 9 stel het so, want jy sien, die hele beeld van Romeine, ons het nou Romeine 5 aangehaal, Romeine 3 het gesê, allemaal het gesondig, maar allemaal wat gesondig het, word sonder verdienste gerechtvaardig. Romeine 4 het gesê, hy is oorgeleverd terwille van die mense misdade, vers 24 van Romeine 4, en hy is opgewek terwille van sy rechtverigmaking, en so hou die skrif aan, om te bevestig, dat ek en jy niks te doen gehad nie, maar dat ons in Christus uitverkies was, 2 Korinther 5 het Paulus gekom en sê, as een vir, nie partij nie, nie die paar wat gekies is nie, hy sê, as een vir almal gesterf het, hoekom kon almal genooi word, hoekom kan God almal nooi, omdat een vir almal gesterf het, hy sê, nou het een gesterf. Dan is het so goed dat allemaal vir self sterf het. Daarom is die uitnodiging vir allemaal, omdat een vir allemaal gesterf het. Hy sê, en daarom ken God ons nie meer na die vlees nie, want God het ons, allemaal, nie net ons wat hier is nie, allemaal, die mensdom, ingesluid in die kruis. Want so lief het God die wereld gehad, en hy was die lam wat die sondes van wie kon wegneem, van die wereld kon wegneem. Daarom kon 2 Korinthus 5 vers 17 sê, in Christus, is ons nieuwe skepings, God sien ons in Christus, so as God na ons kyk, as God na die wereld kyk, sien hy een nieuwe skepping, en sê jy, maar jy, wacht ekie, is dit nie net vir die wat om aanvaard het nie, nee, luister vers 18 van 2 Korinthus 5, hy sê, dit alles is uit God, die die nieuwe skepping, die feit dat een van allemaal gesterf het, dit, waar kom dit vandaan, kom van God af, dit is nie uit een mens nie, dit kom van God af, is uit God, wat ons met homself versoen het, in Christus Jesus, hy het ons een met hom gemaakt, dier sy sien, maar toe gee aan ons die bediening van die versoening, sien jy, die man sonder die kleed was genooi, genooi na die breilof, maar hy het die bediening van versoening gehad, en die bediening van versoening is om God te bedien met my versoening, want God het gesê, ek kom om vrede met jou te maak, ek wil een met jou wees, ek het die scheidsmeet tussen ons afgebreek, ek het jou lief, ek wil verhouding met jou heen, dit is my interessant, die woord, ek legomai, die woord uitverkies. Ek lees vanmorgen in die woordeboek, sê hierdie ding, ek het dit nogal neergeskryf hier op een stuk papier, hoor wat sê hy, hy sê, die kese is not implying the rejection of what is not chosen, but giving favor to the chosen subject, keeping in view a relation to be established between him, the one who exercises his right to choose, and the object whom he has chosen. So die hele doel van Eglegomai, van die uitverkies, is een wederzijdse kese. God het ons genooi. Hoekom het hy ons genooi? Omdat hy verhouding met ons wil bevestig. En as ons reageer op sy woord, wat vlees geword het, wat sonde geword het in ons plek, om dit vir ons te gee, hoor jy mooi, dan skop die uitverkiesing in, dis die uitverkiesing. Dis nie een verwerping van iets nie, dis een aanvaarding van, van wat Jesus vir ons kom doen het. Sien die uitverkiesing? Die man sonder die kleed het dit gemis. Die fariseers was soos die ouds wat 6 uur begin werk het. Hulle het gesê, ons werke moet dit doen. Maar jy sien, weer werke kan jy dit ook nie doen. So nie een van die twee goed het gewerk nie. Goed, nou is ons uiteindelik in Romeine 9. Ons moet vaststaan om hierdie ding raak te vat vanmorgen. Vers 6. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie. Nou wat sê hy? Hy sê, by vers 1, hy sê, ek spreek die waarheid in Christus, ek lieg nie my gewete getuig saam met my in die Heilige Geest, dat het vir my een groot droefheid is en een onophoudelike smart vir my hart, want ek sou selfs, Paulus sê, ek sou selfs, as ek dit sou kon doen, sou ek bereid wees om een vervloeking te wees, weg van Christus af, as ek julle kan wen. Hoor jy die liefde? Hoor jy hoe groot is hierdie liefde? Ek wil vir jou vraag, die ouwens wat met die uitverkiesingsleer loop, hoe lief het hulle? Wat sê die manne met die uitverkiesing? Sê, ek het het, dafies vir jou boet. My velkleer is recht, my oogkleer is recht, my voorsate is recht, my connecties is recht, so tafies vir jou, ek is recht. Besef jylle, die uitverkiesingsleer is die bron van alle racisme. Kom aan, dis, dis wat vandaan kom. Dis waar alle sektarisme en alle, alle racisme vandaan kom. Dis die koor daarvan. Nou sê hy, Israel, aan hulle behoort die verbonde en die belofte. Onthou net, ons het gesê, daar is twee groepes genooi, dis die eerste groep en die tweede groep. Die eerste groep was Israel. In die ou verbond was hulle die eerste ouwens wat genooi is. Die eerste ouwens by wie God uitgekom het om te sê, ek het julle lief, ek wil julle trek met kode van goedertierenheid, ek wil my verborgenheid, ek wil my liefde, my karakter in julle bekend maak, dis my verbond met julle. God het met hulle verbond gemaakt, hulle het hulle selfde nie waardig geacht nie. En nou is Paulus bezig met hierdie eindste Israel, hierdie eindste uitverkore volk. En hy sê, ek sou selfs bereid wees om een vervloeking te wees, as ek jylle net kon omdraai, as ek jylle net kon laat snap wat hier plaasgevind het. Maar nou weet Paulus, is nie moendlik nie. Nou sê hy, Hulle is Israelite aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlijkheid en die verbonde en die wetgeving en die eredienst en die beloftes. Aan wie die vaders behoort het uit wie die Christus is na die vlees. Hy wat alles oor allemaal is, God lofwaardig tot in eeuwigheid. Hy sê, maar ek sê, as ek dit sê, sê ek nie Godse woord het verval nie. Maar nou verduidelik, hy sê, nie allemaal is Israel wat uit Israel is nie. Nie allemaal is Israel wat uit Israel is nie. Maar nou verduidelik hy, want jy sien Israel, Israel, ondou Israel is die naam wat God vir Jacob gegee het. Hy het Jacob beheep geslaan en sê, ek verander jou naam, jy is Israel, strijder oorwinnaar met God en die mens. Goed, so as hy praat van Israel, praat hy van hierdie nageslag van Abraham, want Jacob was Abrahamse kleinseen, reg. Nou vat hy om sommer twee geslachte terug na Abraham toe. Hy sê, nie amal is Israel, dit Israel is nie. Hy sê, want onthou, Abraham het twee seens gehad. Een uit die belofte en een uit die vlees. Jy sê, God het vir Abraham beloof met sy vrou Sarah, ek gaan vir jou een seen gee, gaan jou groot nasie maak, ek gaan al die geslachte van die aarde, weer eens allemaal, al die geslachte van die aarde sien in, in jou, en dit lee in jou vruchtbaarheid, maar Abraham is op die stadium 75 jaar oud, en hy is nog steeds nie kinders nie, en nou gaan hy nog een klompie jaar aan daar vanaf, en dan kom Sarah, en sy begin hier die vraag, vrou, hoekom? Want sy verstaan het nie. En toe sy begin, hoekom vraag? Toe sê sy, jy het nou gesien, God gee nie vir my nie, hoor nie, nou is Godse skuld. God gee nie vir my, om kinders te heen nie. Hy sê, so, ek geef jou Agar, my slavin, So wat doen Abram? Abram pleeg overspel. Abram gaan in by sy slavin Agar, hy verwek Ismael na die vlees. Die mense poging, die mense werk. Hoor jy? Terwyl Isaac, die sien van die belofte, dit bring nie God van strijk nie. God kom na Abram toe, hy sê, hy sê nie, boete, jy het nou groot droog gemaakt, jy het groot droog gemaakt. Maar hy sê vir Abram, kom jy net in pas met my. Genesis 17 vers 1, Abram, wandel voor my aangezicht, kom in pas met my, dan sê jy oprecht wees. Hy kom in pas met hom, en hy sê, ek gaan uit jou uit, uit Sarah uit, gaan ek vir die sien van die belofte gee, en ons weet wat is die resultaat nie. Een jaar later is Isaac geboore. So het Ismael en Isaac, hy sê, nou kom Paulus, en Paulus verduidelik, hy sê, luister, jy kan deel wees van Israel, jy kan deel wees van die Afrikaner volk, of van die Arische nasie, of ek ken nie om wie jy jouself noem nie, jy kan jouself deel wees van die kerk, jy kan deel wees daarvan, hy sê, maar nie allemaal is Israel, wat uit Israel is nie, Hy sê, die ouwens wat het na die vlees is, wat daarin gebore is, maar nie na die geest daarin gebore is nie, maar wat net na die vlees daarin gebore is, hy sê, dis die Ismaels. Hy sê, die Afrikaner volk sit vol Ismaels. Die kerk sit vol Ismaels. Ouwens wat na die vlees daar is, wat die poging van die vlees is, wat deel geword het van die kerk, weens die programme wat die ouwens het, en die uitreik acties, en die lokmiddels waarmee ouwens gelok word of of jy is deel van die gemeente. Jy is deel van die gemeente, omdat jy daarin gebore is na die gees. Omdat jy onderscheid getref het, omdat jy by die kruis gekom het, en onderscheid getref het. Want wat het daar gebeur? Wat weeg die zwaarste? My sonde en my ongerechtighede, en my mislukkings, of die prestatie van Jesus Christus? En as ek onderskui het, en ek het by die prestatie van Jezus Christus gekom, en ek besef, maar hierdie prestatie weeg meer gewig, as wat alles wat ek drooggemaak het. Hoor jy, hoor jy wat ek gebeur? Dan word ek uit geest gebore. Dan word ek Israel, nie Ismael nie. So die vraag wat ons moet vraag, is ek Israel of Ismael? En dit het niks daarmee te doen, of God vir Isaac aanvaard het, en Ismael verwerp het, nie het nie. Abraham stuur vir Ismael weg, want Ismael en Isaac is koets met mekaar. Jy sien dis wat die skrif sê in Galatiërs 4. Hy sê die twee vroue, Hagar en Sara staan vir twee verbonde. En hierdie twee verbonde, die een vervolg die ander. Die een wat na die vlees is, vervolg altyd die een wat na die gees is. En Ismael vervolg vir Isak. En daarom sê Sara, stuur haar weg, want hierdie seun kan nie saam met my seun erf nie. So jy sien as ons praat van die gesag en die heerlikheid, die koninkryk van God, dan sien ons Ismael is nie die erfgenaam nie. <laughs> die erfgenaam is Isak. Maar iets wat ons moet verstaan vandag is dit. Die erfenis is net so vir Ismael as wat het vir Isaac is. Hoor mooi. Die erfenis is net so vir Esau as wat het vir, vir Jacob is. Die erfenis is net so vir Kajan as wat het vir Abel was. Waar leed die verskil? Die kese. Al het Ismael die verkeerde geboorte gehad. Verstaan jy? Al was hy na die vlees gebore, is nog steeds gebore. Hy is nog steeds mens. En Ismael na die vlees kon een kese maak maar hy het nie. Nou kom ons kyk gauw, kom ons kyk wat het hier gebeur. Hoor wat skryf Paulus nou, hy sê, nie allemaal is Israel wat uit Israel is nie. Ook nie omdat hulle Amaramse nageslag is nie, is hulle allemaal kinders nie, maar in Isaac sal jou nageslag wees, sê die skrif. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God wat kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as nageslag. Nou luister mooi, die belofte was aan Isaac, maar waar kom Isaac vandaan, waarvoor staan Isaac? Isaac staan vir geloof. Waarvoor staan Ismael? Ismael staan vir die mense eie poging, die mense werke, sien jy? So dit het niks te doen met Isaac as persoon, of Ismael as persoon nie. Dit het te make met wat is die beeld, wat is waarvoor staan Isaac en waarvoor staan Ismael in die geval. Ismael staan vir die poging van die vlees en Isaac staan vir die belofte van God. Hoor jylle? moet nou nie Ismael gaan afskryf nie, want jy, jy is nie afskryf nie, wie jy wees hoekom. Hy sê, vers 9, want dit is die woord van die belofte, om in die tyd sal ek kom en Sarah sal ek sê nie, en nie alleen dit nie, maar ook Rebecca was swanger uit een, namelijk ons vader Isaac. Nou verduidelik hy, gaan hy nou een stap verder, hy verduidelik nou vir Rebecca en Isaac, en nou is Rebecca swanger, dis nou Abrahamse sien, Isaac, reg, nou, nou is Rebecca swanger, Abrahamse skoondochter, hy sê, want toe die kinders nog nie gebore was, en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme, hier kom hy, die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep. Waaruit is het? Dis uit hom wat roep, wie is geroep? Uit hom wat roep, wie is geroep? Amal is geroep, ah. So dit is nie uit die werke nie, maar uit hom wat roep. So, wie is eerste hier? God is eerste. Vir wie roep hy? hy roep almal. Alright, maar nou moet ons kyk, gaan teruggaan na die voortoe, hy sê, gedoen het dat die voorneme van God volgens die verkiesing, so onmiddellik as ons het so lees, dan lees ons om so, en sê, so God het voor die tyd besluit en gesê, ek vat jou en ek los jou, ek kies jou en ek kies jou nie, en daarom werk dit so, want nou gaan ons nou nog een stap verder, en gaan hy sê, Jacob het ek lief gehad, en Esau het ek gehad, want hy gaan het nou anhal, die skrif uit Malachi uit, wat kom, maar ons het net om nou ons al verduidelik, wat het daar gebeur, God het vooruit gesien, nou kyk nou mooi, die voorneme, die woord vir voorneme, is die Griekse woord, prothesis, en prothesis, toe sê hy, is soos iets wat vir God sigtbaar is, iets wat vir God duidelik geword het, hy sê, soos wat God reeds gesien het, prothesis, my ander woord, die voorneme, is nie, God het om dit voorgeneem nie, dis nie wat daar staan nie, die voornemers het totale misplaaste vertaling. Prothesis beteken dat God het vooruit het gesien, daar is het uitgeleed. Want God staan buiten tyd. God had aan die begin die einde gesien. So voordat hulle nog gebore was, het God al gesien, hoe sou jy sou kies, hoor jy? So sien jy die woord wat voorneme daar is, is nie God wat om dit voorgeneem het nie, dis God wat gesien het wat reeds vir God duidelik was, wat sou uitspeel. Op grond van wat? Op grond van Jesus' kese wat Esau sy eersgeboortereg veracht. As jy uitverkiesing jy wil soek, een rouw uitverkiesing, dan kan jy die vraag vraag, hoekom is Esau eerste geboore? En die Jacob nie. Come on. Ek kon Esau en Jacob sy keese maak, dat die eerste geboore is nie, ander nie, nie, niks moet hulle te doen nie. Dit is hoe dit gebeur het. En wat beteken die eersgeboorne? Het beteken dat hy die, die seens sou kry, dat hy die familienaam sou dra, dat hy die eersgeboorte recht sou hee hoor jy wat was Esau sy posiesie? Denk bykie daaran, as Esau nie sy eersgeboorte rechtvaag het nie, dan sy God nooit gesê, Jacob het ek lief gehad en Esau het ek gehad nie. Kom ons kom met my nie haat. Die skrif sê, Jacob het ek lief gehad en Esau het ek gehad. Wacht bykie. Kom ons kyk na die woord. Die woord is die woord misiew. Misiew beteken to love less. Is dit die persoon wat God nie lief het nie? God sê, jy moet jou vijanden lief hee, sal God wat vir ons sê, ons moet ons vijanden lief hee, sal hy jy so haat? Dat <laughs> was jy kans nie. <laughs> Goed, so wat is het wat hy haat? Haat hy die persoon? Nee, hy haat die kese. Hy die kese nie lief nie, hy kan nie die kese endoseer nie. Daarom is die woord misiew. Ek wil jylle vat na skrif toe. Lukas 14 vers 26 hy sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en sisters, ja, selfs ook nie sy eie leven nie, kan hy my disciple nie wees nie. Nou sê Jesus hier so, ek het nodig, as ek sy disciple wees, moet ek my vrou haat, dat ek moet my kinders haat. Kom aan, ek sê nou vir jou vanmorgen, jy moet jou kind haat, jy moet jou vrou haat, jy moet jou man haat. Is dink jy, is dit wat Jesus sê? Wat is die woord wat hy gebruik? Monsieur, wat sê hy? Hy sê, om een disciple van Jesus te wees, beteken dat my liefde vir hom groter is, as selfs die liefde wat ek vir my vrou het. As selfs die liefde wat ek vir my kinders het. Come on. Beteken dit, dat ek my vrou minder lief het? My kinders minder lief het? Nee. Dit beteken dat ek hulle meer lief het, want soos dat ek, as ek God kan lief het, as ek een met God geword het, het ek soveel meer van hom om lief te hee, vir my vrou en kinders. Hoor jylle? So, sien jylle, hoe kan ons die skrif lees? So as ons die uitverkiesingsleer wil vat en sê, Jacob het ek lief gehad, nie, so het ek gehad, ons wil het letterlijk so lees, dan moet ek en jy begin om ons vrouwense kinders te haat. Dis die implikaties. Dis moos nie wat God sê nie. Alright? Goed, kom ons gaan aan. Hy sê, die voorneme in verkiesing. Nou die woord vir verkiesing is weer die woord, ek legomai. En dit gaan nou weer nie uitwerken nie, maar uit die kees, uit die besluit wat ek gemaakt het. Hy sê, en vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Soos geskryf is, Jacob het ek lief gehad en Esau het gehad. Dit het ons nou mooi raak gesien. Hy sê, wat sal ons dan sê, is daar miskien onrecht by God? Nee, stellig nie. Want aan Mooses sê, ek sal barmhartig wees, oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm, oor wie ek my wil vol ontferm. Nou, luister mooi, ek onthou jylle, die mense wat op verskillende tye geheer is, God sê, die ou wat 5 uur begin werk het, en 6 uur betaal word, as ek my oor hom wil ontferm, sal ek nie. Maar nou gaan hy een stap verder. Nou maak hy, Paulus het vir ons baie moeilik. En hoor wat sê, hy sê, so hang dit dan nie af, vers 16, so hang dit dan nie af van een wat wil, of een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Nou, as Paulus nou sê, een wat wil en een wat loop nie, wat bedoel hy by die wil? Beteken dit, dat Paulus daarmee sê, ons het nie een wil nie? Of waan verbind hy die wil? Come on, hy verbind die wil aan die werke. Want verstaan jy, anders kanseleer het nou weer alles van vooraf. Dan beteken dit ons is weer terug. Een tekst wat Paulus sê, is een wat wil nie. Sê vir my, het ek gesê, ek wil die Heere loof? Het die Heere my dit laat sê, of het ek self gekies? Het die Heere my al laat kies, of het ek al self gekies? Come on, ons het self gekies. Ons doen keeses wat verkeerd is. En die Heere laat ons toe my keeses te doen. Kom, ons gaat toch aan. Hoor wat sê hy nou? Hy sê, Want die skrif sê aan Faroe, juist hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my kracht kan toon, en my naam verkondig kan word oor die hele aarde. Nou sê die ouwens, tjoe, want jy sien, nou is het Faroe wat sy hart verhard is, en God wat sy hart verhard het. Hy sê, juist hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my kracht kan toon, en dat my naam verkondig kan word, oor die hele aarde. Die vraag wat ons moet vraag, het Faroe kese gehad, ja of nie? Nee het hy kese gehad. As hy aan die rouw uitverkiesing vast het hy nie kese gehad nie. Ok, maar dan daar skade weer van omkering by God, want Faro het aanvankelijk gesê, jylle mag nie trekkie. Maar uiteindelik het hy gesê, trek. Ek, ek wil hier om terug gaan vir oomlik, net terugdink na koning Kores toe, die pers. Omdat jy toe die volk in ballingskap was, na al die konings, die volk in ballingskap, na Sedekia, as ek koning in ballingskap in, in Babylon, en toe is Nebukadneser, Nebukadneser, hierdie koning, het Nebukadneser een kese gehad. Wat doen God? God geef vir Nebukadneser een droom. Hy laat Daniel vir Nebukadneser die droom uitlee. En hy sê vir hom, luister, dit wat met jou gaan gebeur. God het jou in hierdie posiesie geplaas, God het jou, Godse guns het vir jou hierdie mag gegee, maar jy misbruik dit, kry jou lewe opgelein, wat doen Nebukadnezar, hy het een kese, hy weet dit vooruit, God wees vir hom, wat vooruit gaan gebeur, en dit spuite daarvan, gaan mors hy dit op, en wie wat gebeur met hom, hy word soos een bees, vir dit gras, en so kan jy een na die ander gaan, maar kom, ons gaan een stap verder, toe word Nebukadnezar's reik, die Babyloniese reik, omver gegooi dier die meders en die perse, en uiteindelik word Kores die pers, die wereldheerser van die tyd, in Jesaja 45 lees ons, dat die Heere met Kores praat, soos wat hy met Nebukadnezar gepraat het, Hy sê, ek het jou hand gevat, ek het jou in die vermoe gestel, ek het jou geleentheid gegeen om hierdie posiesie te, hy sê, nou gee ek vir jou opdracht. Hy sê, gaan, en stel my volk vry dat ek hem teruggaan. En wat doen Kores? Het hy kese? Beseker. Kon hy gemaakt het soos Nebikadneser? Ja. Het hy? Nee. Wie wat doen hy? Hy vaardig het dekreet uit en hy sê, allemaal wat wil gaan, kan teruggaan. En hy sê, help jy ons ook nog. Come on, hoor jy wat het Kores gedoen? En so word Israel herstel, so beweeg hulle terug na die beloofde land toe, want die 70 jaar is voltooi. Reg, dit was Kores. Nou wil ek jou iets vraag, gestel Faro het gemaakt wat Kores gemaakt het. Het God nie sy kracht getoon, in die wereld getoon, sy naam verheerlik dier Korese optrede nie? Het hy nodig gehad om die pla oor Egypte land te stuur? Om sy grootheid te toon? Onthou jy die man wat blind gebore was, Johannes 9? Hulle vraag, wie het gesondag, hy of sy ouwers, dat hy blind is? Die heren sê, nee, nie hy of sy ouwers nie, het gaan nie oor sondag. Die antwoord is ja, sê hy en sy ouwers het gesondag. <laughs> Maar Jesus sê nee. <laughs> Hy sê, dit gaan nie oor sonde nie, dit gaan oor een gebrek aan die kracht van God, want as daar die kracht van God in sy leven was, sou hy gesien het. En dan, dan bring hy die kracht van God op die toneel en die man sien. Nou luister mooi, Die kracht van God was genoeg om by die brandende bosse Mooses te stuur. Sê gehaal my volk. Die kracht van God sou genoeg wees om sy naam te verheerlik, om die volk te vat, in vrede uit Egypte land uit te lei, dier die rooie see te lei, dier die woestijn te lei, hulle te voet en te verzorg. Voor elf dae, want dit was die pad Palestina toe, voor elf dae, vir hulle water en kos en kwartels en manna en te gee wat hulle nodig het in die woestijn, sou dit nie die kracht van God demonstreer nie? Dit sou. <laughs> maar wat gebeur? Die ons maak een kese. En Faroe maak een verkeerde kese, wat kost het om? Dit kost om onteindelijk die vernietiging van Egypte land, maar nie, nee, nie dit nie, kost om sy seen. Dis wat het om kost. Uiteindelik wil ek sê, kost om sy leven. Sy kese. Het hy kese gehad? Ek denk sekerlik het hy kese gehad. Nou gaan hy aan, hy, hy sê, vers 19 sê, jy sal dan vir my sê, waarom verwijt hy dan nog? Waarom verwijt God? As jy nou hierdie argument het, dat God alles doen, hoekom sal God dan verwijt? Want wie het sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy wat tegen God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaakt nie? Of die pottebakker het nie mag oor die klei, om uit die selle klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? Ja, is het so? God kan uit een klei, het, God het ons nie mag, hy het ons nie besluit, om uit een klei, een voorwerp te maak tot eer en ander tot oneer. Reg? Maar wat van Jeremia 18? Wie kan onthou wat staan in Jeremia 18? Die Heere sê vir Jeremia, gaan af naar die huis van die pottebakker, kyk hier wat maak hy. En wat doen die pottebakker? Wie is die pottebakker? Dit is God. En wat doen die pottebakker? Hy maak een beeld. Hy maak een voorwerp. En toe wat gebeur met die voorwerp? dit misluk in die hand van die pottebakker. Ek wil hier die pottebakker sy hart sien. Dit misluk in die hand van die pottebakker. En wat maak die pottebakker toe? Hy gooi dit die kant en hy sê, alright, ek maak aan nie, nee, hy val uit klei. En hy brei om. En hy maak een voorwerp tot eer uit die selle klei het. Vir die moet die ding verstaan. Wat het aan die kruis gebeur? God het die pottebakker, God is die pottebakker. Hy het Adam gemaakt en sy beeld en gelijkenis. En Adam, die klei het mislik. En toe kom God in sy Seen Jesus Christus. En hy kom en maak een voorwerp tot eer van die pottebakker. Soos wat het die pottebakker waag. Ons sal het moet lees. Ek wil jylle oom moet sien. Jeremia 18. Jeremia 18. Hy sê, vers 4, en die voorwerp wat hy bezig was om te maak het mislik, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker, maar hy daaruit weer een ander voorwerp gemaakt, soos wat het in die oe van die pottebakker, in die oe van God, in die oe van die pottebakker, recht was om dit te maak. So God het die beeld recht gemaakt. Vir wie het hy dit gedoen? Een het vir almal gesterwe. En as jy nog twyfel, Ons het nou nou by vers 18 in 2 Korinties 5 opgehou, kan ons na vers 19 toe gaan, wat sê vers 19? Hy sê namelijk dat God die wereld met homself versoen het, dier hulle, hulle misdade nie toe te reken nie, hoor jy, die wereld, die kosmos, amal dier hulle, wat nog in misdade vast sit, omdat dit, dit nie toe te reken nie, hoekom nie, omdat hy dit vir amal gedoen het. Die voorwerp, nie misluk nie, jy het nie misluk nie. En die ou daar buiten, is nog steeds nie een mislukking in Godse oor nie, want een het vir amal gesterwe. Ach, en nou het ek vijf minuten om het alles saam te vat. Terug in Romeine 9. Hy gaan aan en hy vertel van Hosea. Hosea is die cellebeeld. Die Heere roep vir Hosea, hy sê, gaan neem vir jou oervrouw. Hy gaan neem as slechte vrouw, wat weg van hom oereer elke keer. En hy maak dit een beeld, hy sê, dis soos die klei wat gemislik het in my hand, want Israel hou aan om van jou af weg te oereer. Maar hy sê, het kinders by hierdie vrouw, is so lief as God hy het kinders by die vrou, hy sê, en sê vir die kinders wat geboor is, ek sal nie oor my oor jou ontferm nie, en jy is nie my volk nie, want jy is in ontig geboor. Maar God sê, my binneste is omgekeer in my, as ek hierdie dinge oor jylle spreek. Hy sê, ek kan nie, ek het jylle te lief. Dan draai hy dit om, hy sê, gaan sê vir Loamni en Lo Rugama, die een vir week gesê het, jy is nie my volk nie, en vir die ander een week gesê het, ek sal nie oor jou barmaartig wees, hy sê, jy is my volk, jy Rugama, Amni, Hy sê, jy is my volk, ek sal barmhartig oor jou wees, dis Godse hart. Dis die voorwerp, tot eer. Dis wat hy van Nusia sê. En dan gaan hy aan en hy, hy vat hierdie ding so prachtig saam. Hy sê, vers 27, en Jesaja roep oor Israel uit. Al is die getal van die kinders van Israel, soos die sand van die see, net die oorblijfsel sal gered word. Hoekom? Kese. Kese. Kese, dis al. Allemaal is geroep. Hoeveel maak jy kese? Hy sê, maar nou antwoord hy die ding kostbaar, hy sê vers 28, hy sê, want hy volbring een saak, en hy verkort dit in gerechtigheid. Hy volbring een saak, en hy verkort dit in gerechtigheid, omdat die Heere een saak wat verkort is op die aarde sal doen. Wat sê hy? Hy gebruik twee woorde hier, so die twee Griekse woorde wat hy gebruik is soentelio en soentemno. En wat dit beteken, hy sê, hy bring dit soentelio, hy sê, God volbring, God maak, handel dit af, en hy snijd dit kort, hy cuts it short. Soentemno, hy sê, hy snijd dit af, hy krijg klaar daarmee, waarmee? Wat het in die kruis gedoen? Hy het ons sonde weggedoen hy het die skuldbrief, wat, sy, wat sy met sy inzetting ons vijandig gesind was, uitgedelg. Hy sê, ek het het kort gesny in wat? In gerechtigheid. Hy sê, ek het het kort gesny in gerechtigheid. Besef jy, dat die hele proces, om van die sonde smet, en die skuld, en die vrees, en die vrees verstraf, ontslaat te raak in ons levens die hele proces om te ontslaat raak van hierdie ding, wat die aanslag tegen ons kom en ons sê, Heere, maar waar is dit? Waar kom hierdie saad vandaan om vir God te sê, Heere, waarom? God sê, ek daar niks mee te waai nie. Die antwoord is, die kees is in jou hand, na nou, by jou is die woord. Kijk mooi in die volgende hoofdstuk, nou gaan Paulus aan, hy het nou klaargemaak met hoofdstuk 9, hy sê, wat sal ons dan sê? Die heidene dis die Ismaels, hoor ek gesê moet nie Ismael afskryf nie, die Esos en die Kajans, hy sê, die heidene wat die gerechtigheid nie nagejaag het nie, hulle het die gerechtigheid verkry, namelijk die gerechtigheid wat in die geloof is. Hy sê, terwijl Israel wat die wet van die gerechtigheid nagejaag het, die wet van gerechtigheid nie, nie bereik het nie. Hoekom nie? Hy sê, want het was het geloof nie. Maar net asof dit uitwerke van die wet was, want hulle het hulle gestampt in die steen van aanstoot. Jy sien, hulle kon nie verdra dat iemand anders dit recht gekryd wat hulle nie kon recht gekryd. Kon nie verdra dat Jezus dit kom doen het wat hulle nie kon doen nie. Hulle wou hulle eie werke verhef tot boek aan Godsin. En nou gaan Paulus in hoofdstuk 10 aan. Nou is het after aan die pad. Gaan lees nou hoofdstuk 10. Hy sê, die gebed in my hart wat ek vir Israel het is tot hulle redding want uh, omdat hulle hulle eie gerechtigheid probeer oprig, het hulle nie aan die gerechtigheid van God onderwerp nie. Hy sê, want die gerechtigheid wat uit die geloof is, is die einde van die wet tot gerechtigheid. As ek geloof, of as ek aanvaard het, as ek onderscheid, as my oordeelsdag gekomen het, en ek geweeg het wat in die kruis gebeur het, hy sê, dan is het die saak verkort, dis afgehandel, dis afgesnui, die skuldbrief is uitgedelg, ek is van skuld bevry, ek kan uitroep, ek is vry, ek is vry, ek is waarlik, waarlik vry, dis die waarheid, wat my en jou vry maak. Dan kan ek sê, ek is vry. Hy sê, want die gerechtigheid wat die geloof sê nie, wie sal vir ons oorvaar, of wie sal vir ons neerdal, of wie sal opvaar, om Christus, om die salving vir ons te bring nie. Wat sê dit? Na by jou, Ismael, na by jou, Esau, na by jou, Isaac, na by jou, Jacob, na by elk een van ons, wat by die oordeelsdag gekom het, is die woord in jou mond en in jou hart. En dan kom sê Paulus vir ons in Ephesians 1, hy het ons van voor die vernietiging, van voor die afval, voordat daar nog sonde in die wereld gekom het, van voor die, ons vertaling is die grondleggingskeerde vertaling, is katabolei, voor die afbraak, voordat hierdie proces van degradatie plaasgevind het, het hy ons al reeds voorbeskik, het God reeds vooruitgesien en gesê, ek gaan my seens stuur, ek gaan hierdie voorwerp wat mislik het, gaan ek weer oormaak, totdat het goed is in my oor, totdat het weer na my beeld en gelijkenis is, dis ek en jy. Hy het ons van voor die grondlegging van die wereld, van voor die afbraakproces, het hy, het hy ons geprou oraizo, hy het ons klaar vooruitgesien, wie? Wie is ons? Wie? die mensdom om sonder gebrek voor hom om heilig en sonder, hy het ons in hom uitverkies, in hom hy het hom gestuur so in hom ons die kese kon maak, in hom uitverkies om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees Daarom toe Jezus gekom het na die kruis, toe sê vers 25, vers 26 van Ephesians 5, het hy ons geilig en gereinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, voorwerp tot eer, soos wat het goed is in die oor van die potte wakker. So het hy jou voorgestel. So laat daar nie ooit oor jou twyfel wees, oor die uitverkiesing. Laat daar nooit weer oor jou, in jou twyfel ontkom, om te sê, jyre, hoekom nie? Na by jou is die woord, in jou mond, in jou hart. Aanslag gaan jy, teenstand wat gaan jy, die duivel loop rond soos een brillende leeuw, soos een brillende leeuw is het nie, om te kyk of hy jou kan mislui, of hy kyk of hy jou kan koppel, jou gedagtes, kan terugdraai in uitverkiesing in, en God wat touwkies trek. Maar hy sien as God een liefdevolle breidegom is, en God is een liefdevolle vader, en God is die ware vriend, dan bedink hy oor my, gedagtes van vrede in die onheil nie. Hoopvolle toekomst. En dan het hierdie aanslag wat tegen my kom, wat maak, dat ek soms wil vraag, hoekom? Hier niks met hom te doen nie, so ek hoef om nie dit te vraag nie. Maar as jy om dit vraag, met die klachte, as jy klaar, want jy sien, baie keer het ons klaar die vraag gevra, ons het klaar die besluit geneem, daarom vraag ons die vraag. Jy sien, ons het een ouskuldig bevind, dan vraag ons om, want ons soek net die erkenning uit om uit. Jy sien, dit wat meestal gebeur, die mensdom, die christendom, vind God skuldig. En dan vraag hulle die hoekom, net dat God moet beleid, hoe zwak God hy is. Hoe onrechtverig hy is. Maar as ek en jy verstaan, dat God ons een kees gegeet, en ons verstaan, dat die uitverkiesing is dit, is my reaksie op dit wat God gedoen het. Hy was eerste. Sy reddende genade het aan my verskyn aan amal verskyn, en my reaksie daarop, dis my uitverkiesing, in hom, uitverkies. Van Godse kant af, het hy gekies. Ondou jylle vir Pilatus, wat vir Barabbas en Jesus uitgebring het, sê wie moet ek vir jylle vry laat, en hy het geskree, laat Barabbas vry, en God het ook geskree, laat Barabbas vry, Barabbas vir die mens, ek en jy, sê, laat Barabbas vry, my sien gaan in die plek, as een vir amal gesterf het, dan sal Barabbas vry wees. So God het gekies vir jou, vraag is, het jy gekies vir hom? God het jou een kese gegeen, na sy beeld en gelijkenis. En ek en jy kan elke dag van ons leven een kese maak vir hom. As ek die vraag hier vraag, dan ek hoef het eindelijk nie te vraag nie, want ek weet jy het vir hom gekies. Ek dink hier sit iemand vanmorgen wat nie sê, ek het nie een kese vir hom gemaakt nie. Maar wie wat, ons het nodig, ek het nodig om vandag keeses vir hom te maak. Keeses vir hom te maak. Om liever te hee, as die dinge buitenom. Liever te as my droom van wat vandag moes gebeur het, en nou dit skeef geloop, nou gebeur het nie. Om liever te, een kese te maak, om by hom te kan sit. Dan is ons terug in Jesaja 30, ons sal nie nou na toe gaan nie. Prijs die Heere. Vader, dankie. Dankie vir die woord, dankie. Dankie dat hy ons uitgekies het, dat hy ons eerste lief gehad het. Dat hy self vir ons kom oorgeet, dat hy so lief gehad het, vir ons te sterf terwijl ons nog sonders was dat hy hierdie ding voltooi het, afgehandel het, vinnig gemaakt het, korte mette gemaakt het, met die hele proces van skuld en sondagskap en smet en skande en tragedie. Heer, en dat hy in een daad van gehoorzaamheid, dier die gerechtigheid, ons verander het. Nieuwe skepping. Dat ek vanmorgen, soos in een spiel, met een onbedekte gezicht kan kyk, en die voorwerp kan sien wat hy gemaakt het, tot eer, tot die verheerliking. Ons eer die Vader, in Jezus naam.